turaje kubaramutsa mwege mwese mwahisemo kudukurikira ndabani ikaze mu makuru twabateguriye kuri no mutaga wo kuno munsi wa gatandatu w'igenekerezo rya gatanu ruhuhuma umwaka na kabiri ayo nayo akabagizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira Icegera chumukuru w'igihugu cy'u Burundi Prosper Bazombanza asaba abarundi kugira ubumwe nyabwo atari ubwo kumunwa gusa akaba yabishikirije kuno wa gatandatu igitega mu birori vyo kwigina imyaka 31 iheze abarundi bemeje amasezerano y'ubumwe bw'abarundi sentare nkuru yo mu cankuzo yarahanishije umunyororo guherayo kuno muhingamo w'ejo ku munsi wa gatanu umuntu yagirizwa ubwicanyi bw'umwana w'umunyamwema yagandaguwe ku munsi w'imana akuwe mu gisagara ca bujumbura aza kwicirwa hariya mu ntara ya cankuzo nayo ingabire irenga ku miliyoni mirongo umunani z'amadolari y'abanyamerika niyo yahawe ubushikiranganje bw'indero n'ubushakashatsi n'ikigega c'isi yose iyo ngabire ngo ikazofasha kurosa ibikoreshwa amashuri y'imyuga amakuru sayo gusa turafite n'ayandi mu buhinga buhinga bw'ibyuma nkaba ndiko ndafashwa na Eric Wimana twese hamwe tuti ni musangwa ikaze inama isumbi Ndasuye kubaramutsa ndabana ikaze mu idonido ry'ano makuru icegera cy'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Prosper Bazombanza asaba abarundi kugira ubumwe nyabwo atari ubwo mu majambo gusa hari kuri uno wa gatandatu igitega mu birori byo kwigira imyaka 31 iheze abarundi bemeje amasezerano mu bw'abarundi byabereye igitega ku rwego rw'igihugu yamenyesheje ko ubutungane ubumwe n'amahoro ari bintu bidatana akaba yaciye asaba abacamanza guca imanza ziroranye n'inkuru ya Girard nibigira Ivyo birori vyabereye ku cibutso c'ubumwe bw'abarundi c'Igitega bikaba vyatanguriwe n'igisabisho mpuzamadini cabereye kuri ico cibutso nyene hakaba haciye hakurikira igikorwa co gushira ingori z'amashurwe kuri ico cibutso cakozwe n'icegera c'umukuru w'igihugu prosperi Bazombanza hamwe n'abaserukira ibihugu vyabo mu Burundi ariko arashikiriza ijambo ry'uwo munsi prosperi Bazombanza icegera c'umukuru w'igihugu yasavye abarundi kugira ubumwe nyabwo atari ubumwe bwo ku munwa gusa canke bw'uruhendo yanavuze ko bibabaje kubona abarundi baremeje amasezerano y'ubumwe bw'abarundi ku igenekerezo rya gatanu ruhuma umwaka w'igihumbi kimwe amajana cenda na mirongo icyenda na rimwe ariko inyuma y'imyaka ibiri gusa ubwo bumwe bukaba bwaratosekaye bikomeye aho umukuru w'igihugu w'ico gihe ndadaye merikiyoro yarahejeje gutorwa n'abanyagihugu yaciye agandagurwa na basesa nkuyoze abarundi sinzi nabo baca barasubiranamwo ariko kandi yas yasavye ko ivyo vyobera icigwa abarundi kugira ngo bihe umugambi wo gukomeza ubumwe nyabwo ku buryo ako kahise kabi katazosubira kuba mu Burundi icegera c'umukuru w'igihugu yongeye avuga ko ubutungane ubumwe n'amahoro ari ibintu bidatandukana kimwe kibuze ngo n'ibindi bica bibura niko guca ahamagarira abacamanza ari bo begwa n'ubutungane guca imanza ziruranye ata n'umwe barenganije akaba yanavuze ko amahoro n'umutekano biraba abarundi bose kandi ko bategerezwa kubihagararira aho bari hose abaseru aserukira ibihugu byabo mu Burundi Gerard ntibigira igitega nawe ndagukengurukire ibibazo vyatumye abarundi bacanamwo ngo birakwiye kwicarirwa kugira bive mu nzira ico ni kimwe mu vyotuma abarundi basubira kunywana bakagira ubumwe vyashikirijwe na Jean Bosco Haririmana umwigisha muri kaminuza yanonosoye ibijanye n'ubutungane bunywanisha ikindi cyokogwa ngo ni uguhangana n'ibibazo byo mu kibano nk'ivyo butunzi akaba yabishikirije mu kiganiro ku nama ca radio isanganiro mu gihe kuno gatanu mu gihe kuwa gatanu ruhuma Eh, hibukwa imyaka mirongo itatu n'umwe irangiye amasezerano y'umugab'arundi abayeho tumutega abiri ibi bintu byatubaye ko muri kahise ni ngombwa ko tubikura mu nzira kugira ngo urwaruka ruriko ruravuka ruriko rurakura rukurire ku kibuga twahejeje gutegura neza icya kabiri ni uguhangana n'ibibazo nyamukuru biduhanze mu by'ubutunzi mu mibano mu gutunganirizwa kugira ngo ntihagire umuntu abaho adafungura yumvire uri mu gihugu ukabona bamwe bamwe bagwara bakajya kwa muganga nawe ukagwara ugapfira muhira iyumvire uri mu gihugu ukabona abana b'ababanyi bajya ku ishuri nawe gwawe bikanga kubarungika mwene nitwo tuntu duto duto ariko bishobora gukura bikaba mu ntambamyi nkuru nkuru tugahangana n'ingorane nyamukuru zituraba ingorane nyamukuru atari iz'abantu ingorane mu by'ubutunzi mu by'imibano mu byo kubaho Ano makuru tuyabandanirize mu gisata cy'ubutungane nari nabibabwiye mu ngingo nkuru nkuru zano makuru sentare nkuru yo mu cankuzo yarahanishije ku mugoroba kuri wa gatanu eh, mu ntayi cese igihano cyo gufungwa ubuzima bwiwe bwose wagiriwe n'icaha cyo kunyuruza umwana w'umunyamwema no kumwica no kujejagura ikiziga ciwe mugenzi we bwa mbere yari yagirijwe icyo caha nyene sentare yarakimukuye ko mugabo ikimuhanisha kuzofungwa imyaka mirongo ibiri. Remo Mudende yarakurikiranye ugo rubanza mu ntara y'ikese yo kuri uno wa gatanu ku byaha byo kunyuruza kwica no kujyajyagura ikiziga cy'umwana w'umunyamwema sentare nkuru yo mu cyankuzo yisunze amatohoza yakozwe n'icyariro cy'umushyikiramanza wa repubulika mu cyankuzo ku kungene abagirijwe icyaha bagiye barahanahana amakuru ku matelefone mu nteguro y'icyo cyaha yahanishije ndayizeye medari umunyororo w'impaga wo gupfungwa ubuzima bwe bwose no kuriha ihadabu ry'imiliyoni mirongo ine y'amafaranga y'amarundi ku muryango wakorewe icyaha. mugenzi we bari basange idosiye ari we Seishahu Auguste yaciriwe gufungwa imyaka mirongo ibiri n'ihadabu ry'imiliyoni mirongo ibiri z'amahera y'amarundi atayarishe akazoca apfungwa yindi myaka ijana y'agasunuzo nta n'umwe rero muri abo baciriwe urwo rubanza yashimye ibyo bihano ariko ndoricima consolate aserukira abanyamwema mu ntara cankuzo arashima ingene ubwo rubanza rwagenze sentare n'abajeje umutekano baragerageje baritanga baratohoza neza rema twashimye cyane twebwe dusabye yuko abo tuba hafi hanyuma abajejwe intwaro nabo bakabasha kuturemesha reka namwitira Serge umwe mu bari bamaze iminsi bakurikirana urwo rubanza avuga ko ibyabaye bibabaje kandi biteye isoni akaba nawe nyene ashima ingene urubanza rwagenze uru rubanza byaratubabaje cyane ku buryo tukurikirana neza kugira ngo turabe aho ruhereza uko rero rwahetse turashimye ko ubucamanza bwashoboye kubaha asaba abanyacanuzo kuvavanura n'ibintazi bituma hicwa ba nyamwema icyo twosaba ni uko abantu bomera bakajijuka bakava ubuzima bakaja ubuntu ibi bintu biguma biba cyane no mu ntara yacu ya cankutso urabona ko ari ibintu by'ibintazi kurabona hiregereye cyane urubibe rwa tanzania aba bantu rero barahohoterwa cyane kuko ibintu baza gukoreshwamo urabona yuko n'ibintu atasiguro mukamenya rero ko kuri ibyo bihano byakiriwe abo bagirijwe ngo bitazogabanurwa kandi bitazogirirwa ikigongwe nk'uko sentare yabishikirije uwo mugabo w'imyaka 63 yakora akazi ko kurarira akaba yiciwe aho yararira amazu ya butike yakuru mutumba nyene aho yishwe n'abantu bataramenyekana nkuko bivugwa n'igipolisi cashitse mu gatondo kuno wa gatandatu abanyagihugu n'igipolisi bashikiriza ko izo nkotse z'ikibi zaboshewe umuntu zinamufunga igitambara mu mutwe mbere yo kumwica bariba n'ibintu bitandukanye harimo amafaranga ibihumbi amajana atanu amakaziye y'inzoga n'ibindi bidandazwa mu gipolisi bamenyesha ko batanguje amatohoza kuri ubwo bwicanyi n'ubusuma bwabaye ku birometero bibiri uvuye ku mugwa mukuru w'intara ya Karusi inyuma y'akaruko gato duca tubandaniriza mu gisata c'indero Sangwa muri sanze kuri radio isanganiro Amakuru twabateguriye arabandanya ingabire igera ku miliyoni mirongo munani z'amadolari y'abanyamerika niyo yahawe ubushikiranganje bw'indero n'ubushakashatsi n'ikigega c'isi Banki Mondiale. Iyo ngabire ikazofasha kurosa ibikoresho amashuri y'imyuga mu gihugu n'igisata ca kaminuza eh, cigisha buhinga ngurukana bumenyi. Umushikiranganje w'indero yabivuze kuri wa gatanu ariko ashikiriza ivyaranguwe n'ubwo bushikiranganje mu mezi atandatu aheze. francois Vyarimana akavuga kandi ko abanyeshuri ibihumbi amajana atandatu bamaze eh, gushikirwa bamaze gushikirwa n'umugambi wo gufungurira abanyeshure ku ishure tumutegabire iyo ngabire ingana eh, n'imiliyoni mirongo umunani eh, z'amafaranga y'abanyamerika akaba azofasha mu mashure y'imyuga aho no kuvuga imwe twita centre d'enseignement des métiers n'ama école technique ariko ayo mahera ntazofasha ayo mashure yose hazohitwamwo amashure amwe mugabo tuzogerageza kuraba yuko eh, amashure novuga azokorerwamo uwo mugambi azoba mu ntara zose hanyuma eh, muri kaminuza y'u Burundi naho hazoca hashyirwaho igisata cyo kwigisha informatique nk'uko nabivuze hanyuma eh, mbere ico gisata gice gishirwamwo n'ivyangombwa bimwe twita equipement muri ayo mezi atatu arangiye twarafunguriye abanyeshuri barenga ibihumbi amajana atandatu mu mashure shingiro angana amajana amajana atandatu na mirongo icyenda nane yo mu ntara za bubanza bujumbura cibitoke kirundo gitega muyinga na ngozi vyongeye twarakarihirije ubwenge abakozi bagera ku majana atandatu na mirongo itanu n'umwe ku bijanye n'ikoreshwa ry'ubuhinga bwa none mu gukurikirana neza ikoreshwa ry'ibifungurwa bigenewe abanyeshuri bafungurirwa ku mashuri, umugambi novuga witwa Eh, school connect eh, turongera turakaririza ubwenge abajejwe abakozi mu ntara no makomine bashika mirongo irindwi eh, bararonswa ubumenyi bubatuma bashobora kwiga amadosiye y'abakozi tukiri muri ico gisata nyene c'indero kwaka abavyeyi amafaranga yabakusa kivi ibihumbi bitatu eh, y'umwaka akari akari akari warimwe kugice ngo biri mu vyatumye ayo mafaranga atangwa nabi nabi nkuko abavyeyi barere mu ntara ya Bubanza babivuga bagasaba ahubwo ko ayo mafaranga yotangwa kugice kugice nkuko vyahora mu buyobozi bw'indero muri commune Mpanda basigura ko ahubwo ko ikibazo cabaye ku bayobozi bongeye ko nayandi kandi batabibamenyesheje Space Caritas Kabanyana abarimyi twasanze igihanga kuri uyu wa gatanu bagiye kurondera ifumbire bidoga bavuga ko bamaze indwi yose batonda bakabura ifumbire byitwa totaza bavuga ko ikenewe cyane mu mirima y'umuceri muri kino gihe tuko turaraba neza ukuntu iyi fumbire iri kiratangwa bagasaba ubushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi kubaronsa iyo fumbire mu mirima itarononekara na rirya ngo abatari bake bafashe amadeni mu mabanki kugira ngo bashobore kurima dusaba yuko abajejwe muri fumbire nk'uko two tubagombora batumije kugira ngo tugombore ifumbire ntibaduha ifumbire hamaze gufumbira imirima kuko twafashe amahera mu mabanki ndetse tuyari twese duhera mu mpimba kubera uwujejwe gutanga iyo fumbire hasigura ko iyo totahaza ikenewe cyane mu muceri iza ari nke cyane ugereranije n'ubundi bwoko bw'ifumbire mu bushikiranganji bw'ibidukikije uburimyi n'ubworozi basigura ko badatahura iyo myidogo y'abanyagihugu kuko ifumbire ngo bayirungika ikwiye Elias Ngendabanyigwa umuyobozi ajejwe gusubiza isi akanovera twavuganye kuri telefone yatumenyesheje ko bariko bashira ingufu nyinshi ku ntara zitatu bubanza bujumbura na cibitoke kugira ngo abarimye umuceri boroherwe mu gufumbira akanavuga ko nimba hari ibibazo ku itangwa ry'iyo fumbire kuva kuri uyu wa mbere ngo ni ikibazo agiye gukurikiranira hafi yizitire aho itangirwa Space Caritas kabanyana ibubanza hajeho isanganiro Space Caritas kabanyana ibubanza tugukengurukire munadutunge kuri no nkuru ya Space mukaba mwumva atari ijanye n'indero ahubwo ijanye ubukene bw'ifumbire bwibonekeza mu ntara ya Bubanza mu dutunge rero ntabwo ari ijanye n'indero nkuko twe twabishikirije mu ntango za no makuru Ano makuru rero tubandanirize mu gisata c'amagara y'abantu abantu barenga amajana 2 nibo bamaze kwipimisha indwara ya cancer kuva no mwaka 2022 utanguye abo muri bo ibice bishika 15 kwijana basanze bagwaye ingwara bishikirizwa n'ujeje gupima ingwara ya cancer mu kigo ca Buja PAF kijeje gupima ingwara ya cancer Dr Shamimi Kaza ahamagarira abantu kwipimisha ingwara hakiri kare ngo kuko baba bafise amahirwe yo kuyikira mu gihe baba batarasinzikara tumutegabiri. ingwara ya kanseri si imwe iri mu buryo butandukanye bwinshi hari amakanseri ya koro hari amakanseri y'umubiri hari amakanseri y'amawogani yose atugize si ingwara imwe ariko ni ingwara itandukanye ifata ibihimba bitandukanye hama muvuze uko tuyibona ngaha muri bujapati nka laboratoire ijejwe kuyidiagnostika kandi laboratoire imwe mu burundi ibikora tubona yuko abantu batanguye abo baba babangamirwa cane gusumba abandi niyo ngwara buba ari nk'abahe kuva ku myaka nk'iyahe abakunze kuyigwara bari hagati y'imyaka mirongo ibiri n'itanu n'imyaka mirongo itandatu n'itanu akaba ariyo mpamvu arabo duhimiriza cyane abakenyezi bo bafise iyo myaka kugira ngo baze kwipimisha kugira ngo bamenye yuko iyo ndwara bayifise mm, kumbure kugira ngo nyine iyo ndwara tuzwe burundu nga mu gihugu cy'u Burundi icokorwa cyo bigiki icokorwa uko twohimiriza cyane abantu bakamenya yuko ipimwa kandi ipimwe n'ingoga hariho amahirwe menshi cyane yuko ina inavurwa kandi ikavurirwa ngaha ku gihugu cyacu cy'u Dr. Shamimi Kaza akaba bishikirije mu gihe itariki zine ukwezi kwa kabiri uko umwaka utashe amakungu ahimbaza umunsi wahariwe kugwanya indwara ya kanseri. Akaba rero no ngaha ku gihe cy'isaha indwi zibura iminota 16 twicaye turangiriza amakuru tweko turabashikiriza kuno mutaga ndabakengurukire mwege mwese mwarimu yateza abiri ndabashimire na bagenzanje dukorana mu ruganda rwo kumenyesha amakuru kuri radio isanganiro bafashije kuyegeranya ubundi ntoreka gushimira ni Eric Uwimana yarayagarikiye Jean Marie Vianney kumana tukaza gusubira igihe cy'isaha ijoro y'ijoro ariko mu kurindira ibiganiro birabandanya kuri radio isanganiro